Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Altini, Olta, Lori dhe miq tanë kudo të ndodhen. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur. Mua më ka ndryshuar zëri komplet. E dëgjoni më? Çfarë ka? Nuk e di si ç'më gjeti. Me tani që filloi pranvera, domethënë pra, është ndryshim i kohës. Filloi pranvera. Kjo pranverë do zgjasë një 6-7 ditë, pastaj do të fillojë vera, po. Po, tamam. Eh, jo, nuk e di, më ka ashtu. Ti je ngjirur. Jam ngjirur. Edhe dhe kaq. Nejse si jeni juve, të jeni juve mirë, kjo ka rëndësi. Altini jo, është bërë si pëllumb sot. Si pëllumb Altini sot, kjo një kompliment i pakërkuar në klubin e mëngjesit. Jo, është një pëllumb sot për aty po, pra. befas. Ti kishi. Sa i shon Jeri? Si pëllumb. Po, jo, atë dëgjoj, si i brendshëm, komplimenti që ti brendshëm. Po, po erdhi nga brenda, nuk është se ishte e menduar. Dëgjova. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. Like the empires of the world unite. We are alive. Kur ta dëgjoni këtë këngë në Radio Club FM gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1663, në Londër, në mbikëqyrjen e mbretit Charles i dytë u hap teatri i parë. Në vitin 1847, u themelua në Filadelfia shoqata mjekësore amerikane. Në vitin 1912, Universiteti Columbia miratoi planin përfundimtar për dhënien e çmimit Pulitzer në disa kategori. Në vitin 1919 erdhi në jetë politikania argjentinase Evita Peron. Në vitin 1939, Gjermania dhe Italia njoftuan një aleancë ushtarake dhe politike të njohur si Boshti Romë-Berlin. Në vitin 1940, Winston Churchill u bë kryeministër i Britanisë. Në vitin 1946, është themeluar kompania Tokyo Telecommunication Engineering, e cila më vonë njihej me emrin Sony. Në vitin 1968, Leonid Brezhnev u bë president i Bashkimit Sovjetik. Në vitin 1975, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Ford deklaroi fundin e luftës së Vietnamit. Në vitin 1982, këngëtarja Diana Ross mori një yll në rrugën e famës në Hollywood. Në vitin 1998, Kompania kryesore Mercedes-Benz ra dakord për të blerë Chrysler Corporation për më shumë se 37 miliard dollarë. Sot është dita botërore e fëmijëve jetim nga SIDA, një ditë për të nxjerrë në dritë realitetet e fëmijëve që kanë humbur prindërit nga AIDS dhe me shpresën se brezat e ardhshëm nuk do të vuajnë humbjen e një prindi. Ndikimi i AIDS-it është ndier shumë qartë tek fëmijët në Ugandë ku 1.2 milion Nga 2.7 milion jetim kanë humbur një ose të dy prindërit. Sipas vlerësimeve, mbi 16 milion fëmijë janë jetim nga AIDS, por dhe shumë të tjerë janë prekur nga kjo sëmundje. This is Club FM 100.4 Beu, beu. Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur, përshëndesim. Ej, si supozohet ta shikojmë orën Ven në qoftë se ti na e heq orën që andeja? Që ta dim se sa është ora. Ëh, pra? Vina orën, vina. 79 minuta. Faleminderit. 79 minuta miq të dashur ora në këtë moment në klubin e mëngjesit. Ëm um, edhe pse Altini do që të jetë kaq. E shikoni pak këtë foton. Ka bërë namin mbrëmë. Ka bërë që njerëzit të zihen e të grihen. Ëm, wow. um, po ka disa ditë, mos gaboj, kjo si foto. Kjo është nga fotoja e 5 maj, domethënë nga data 5. Po, jo. në Përmet në datën 5. Ëm, um, siç po shikojmë në Gazeta Sot, këta janë nxënës. Nxënës fillore do Nxënës fillore, po nga mosha duken janë nxënësit e shkollës 9 vjeçare, Nonda Bulka, 9 vjeçare. Po. Në Përmet, duke nderuar me grusht në varrezat e dëshmorëve. Jo. Ë, gjatë 5 majit. Ah, mirë. Gjatë 5 majit. Këta me, me simbolin, me simbolin e grushtit sigurisht ngritur uh, ngritur te koka. Sikur, është pak sikur i bie kokës. Na kishin munguar këto pamje në fakt. Mua jo dhe aq me thënë të drejtën. S'i kishim parë. Po mirë s'po them se s'i kishim parë. S'po them se na kishte marrë malli. Është i lirë kushdo që të besojë dhe të ndjekë atë ideologji që ka dëshirë. Ka dëshirë. E di, po, po te fëmijët e kam hallin unë, fëmijët e shkollave fillore që nuk janë edhe aq të prirur për ideologji. Si bë? Nuk ka më bajnë për shkak. Ë? Ka bë bajnë, bë bajnë, thotë ti po- thotë do ngresh grushtin. E di, nëse un në në këtë debat, në këtë debat unë qëndroj në anën e atyre që mendojnë që kjo është e para e punës nuk duhet bërë me fëmijët në çdo lloj ideologjie. E dyta, nuk mund të përfshish në atë moshë. Simboli i diktaturës komuniste Aq aq vjet që ishte një gjë shumë e ligë, shumë shumë shumë shumë e ligë. Po mirë pra unë mendoj që për disa ne vazhdojmë merremi me atë kohë. Mund të ketë qenë po, për disa mund të ketë qenë lig, disa të tjerë mund të ketë sjellë begati, sigurisht, sigurisht. Puna edhe sot mund të kenë akoma përfitime nga ai sistem. E di, e di, po unë nuk unë këta grushte janë pikërisht ata njerëz. Këta grushte, këta fëmijë të Përmetit, edhe nga veshjet siç i shikoj janë fëmijë si gjithë të tjerët. Përmeti një qytet i goditur edhe nga varfëria, nga mungesat ekonomike, nga mungesa e perspektivës, punës. Ju e dini, është anës vjosës atje. Anës po. Jo, anës vjosës. vjosës po, anës vjosës i papunës, po. I papunës, po. Po jo se edhe dhe dhe nuk janë as zengjin nga sa duken as ku janë? Janë njerëz të thjeshtë. Eh. Nga familje të thjeshta. Po, kush i ka mësuar ato është një palaço i vërtet. Në mendimin tim. Ëm Po gjithsesi, se se njerëzit harrojnë shumë shpejt, është është e vërtetë kjo, po që ajo kohë si do që njerëzit thonë, "Ok, kishte të mirat e veta." Ajo kohë po ta marrësh ta ta, ta vësh të mirat me të ligat në balancë. E para punës nuk maten dot ashtu, sepse edhe ato rrugët nuk është se i ndërtoi Enver Hoxha. Enver Hoxha rrinte në një rrinte në një në një, një super vilë luksoze në mes Tiranës edhe vriste Kë t'i vinte për mbarë që të vriste. Siç bëri. Edhe nuk ndërtoi Enver Hoxha vetë asnë një hekurudhë, asnë një tunel, asnë hidrocentral, asnë një nga këto veprat e mëdha të partisë. Enver Hoxha nuk ndërtoi asgjë. Njerëzit i ndërtuan ato. Njerëzit që ishin edhe të shtypur, edhe të paushqyer, edhe të paedukuar. Njerëz që mund të ndërtojnë edhe. Edhe të trembur, edhe të persekutuar, edhe njerëzit i ndërtuan ato. Thjesht Nuk i ndërtoi partia, partia s'ekziston. Thjesht partia s'ngre dot një çekiç. Urdhëro. Kishte një ndryshim domethënë që atëherë u ndërtua me punë vullnetare. Kurse sot punë e vullnet e mund ta quash vullnetare. Tash ka edhe punë vullnetare vullnetare e detyruar. Nuk e di cili është opsioni ndaj të mos dalit vullnetar, kështu që çdo gjë vjet kështu. Ë, po gjithsesi, po e kam fjalën që po, ky popull, ky popull ndërtoi. Kto janë pasuria e këtij vendi. Ne nuk ka se pse t'i atribuohen Asnjë sistemi diktatorial, as sidomos atij sistemi që ishte ishte shumë gjakësor. Shumë gjakësor, shumë i ka vrarë, shumë i ka persekutuar, ne nuk mund t'i harrojmë ato. Po, po, po. Çka do filmin me ato? Çfarë është ajo martesat Albanian style edhe një tjetër. Me ato nëna që i ndanin nga kalamajt e vet dhe i degdisnin. Mm. Po ajo që mos i shihnin më kurrë, po pra. Po shife dhe vdekjen e mm. kalit, edhe ngjalljen e kalit. Po duash. Por që dua të them që që edhe tani që vim këtu te kjo është Vim te grushti prap. Është si për s'ka kuptim. Kështu si t'ia fusësh vetes me grusht. Ka të kuptim ka ndoshta. Është pak si t'ia fusësh vetes me grusht, kurse kur ua indoktrinon fëmijëve këtë, pastaj e kalon edhe cakun. E gjërave që mund të jenë të pranueshme. Shoqëria duhet të ketë, dëgjom, shoqëria duhet të ketë edhe një qëndrim. Nuk mund të jetë kështu që, ok, secili le të bëjë çfarë do. Unë jam dakord. Ti di unë jam shumë liberal. Nuk them jetoj jetën tënde kështu, këtu, kështu apo ashtu, secili ta jetojë jetën e vet si t'i vijë për mbarë, po ka ca, ka ca norma që nuk ose edhe këta janë fëmijë, e para e punës kjo është e jashtëligjshme. Në rast se mund të kesh atë lloj besimi për sa i përket asaj ideologjie mbaje për vete. Jo, mund edhe t'i ndash me të tjerë. Mbaje për vete. Tash ti mund të duash për shembull unë unë. Po ti pse ndan me të tjerë? Unë shikoj botën për shembull unë unë jam unë jam kështu i, i këndvështrimit disi majtas, me thënë të drejtën. Po. Në në perspektivën e e majtës, po gjithsesi, po jo po jo diktaturë, jo jo qu, ekstremist majtas. Po ajo ishte kriminale. Shiko, e keqja e asaj fotografie është janë fëmijë të vegjël që nuk e kuptojnë dhe nuk kanë një ide të vetën, po. të qartë se si duhet dhe ku anojnë ata. Por gjithsecili ka të drejtën të ketë idetë e veta, t'i shprehë ato, por jo nëpërmjet fëmijëve. Në unë nuk jam dakord që në ato fotografi janë përfshirë fëmijët, po. sepse mund të dilje ti si i rritur, dhe çdo gjë është ok, nuk ka asnjë problem. Dhe mendoj që ajo është kështu, nga këta të rriturit, nëse duan këta të dalin me portretin e Enver Hoxhës, le të dalin. Po, sepse është e drejta e tyre të dalin, por pasaj është edhe e drejta jonë që t'i quajmë palaço. Mm. Pse dolën? Më kupton, domethënë kjo është kështu është, kështu sepse të dyja janë të po. drejta të mendimit dhe unë kështu e mendoj për veten time. Po, do Është vend i lirë apo jo? Kështu që le të dalin. Po mësues pse nuk Edhe ne le të flasim. Po shoh unë ja, janë ja dy zysha. Po shiko me vëmendje Olta në të djathtë, në të djathtë, në ekstremin e djathtë të fotos. Këtu sikur shikoj unë, por nuk e di nëse po, po. mund të jenë thjesht kalimtarë. Mbajtur qëndrim si si fëmijët. Jo, janë duke mbajtur çantat për modet. Si zysha, tamam qëndrim zyshash. Nëse, okay. Ah, uh, kjo kjo është ky është debati i madh i ditës së sotme. Kështu që ne jua prezantuam herët, për këtë do flitet kam përshtypjen unë edhe në ditët në vazhdim, po flitet në gazetat sot që të gjitha. Kështu që është uh, historia nga Përmeti, ja që nderon me me grusht. Si uh, si diku. Si ishte ai? Si ishte qen bir qeni te gjuetia e fundit. Kemi një klip të vogël sot nga gjuaj nga gjuetia e fundit. Po, po ishte ky pra, që luan uh, Gim Bajko. Po, mm. që vjen rekrut i ri. Po. Është qen bir qeni thoshte. Mm. Se babai yt thoshte s'ka lehur për partinë. Edhe e bukura e absurditetit të asaj është që ishte kaq pranë së vërtetës sa që Sa që vetë s'e besonte, që ishte aty. Jo, e kam batalja e gjithë ajo. Gjuetia e fundit. Ai ai një fije lëviz. Po, po, po. Nga e vërteta. Vetëm pak fare e kanë kaluar kështu dhe e gjitha është absurd. Është në humor. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim që të gjithëve. Ora është 7:16 minuta. Ju jeni me Club FM në 100.4. Ka qenë qen i vërtet. Qen i vërtet. Miq të dashur, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, vajti tani 7:23 minuta. Ne jemi këtu çdo ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-s çdo ditë uh, me një temë të ndryshme. Edhe kjo kjo është tema e ditës sot, po um, jo jo këtu tek ne. Jo këtu tek ne. Uh, është tema e ditës në shtyp. Kjo tema e Përmetit etj etj etj etj etj që me sa duket nuk ka qenë as Tashi asu më thuaj se dje në opinion meqë ra fjala Altin u çua zoti Milo dhe iku. Wow. No. Po po. Si nuk e paske. Kam përshtypjen që ka qenë hera e parë që ndodh në opinion, sepse Blendi një herë ka thënë me ë uh, se kush u ngrit dikur një vajzë e LSI-s, nëse e mbani mend. Nëse, edhe ai tha që kaq vjet opinion tha dhe s'më është çuar njeri në këmbë. Kështu që ulu, edhe u ul dhe ajo. Por që, ëm, um, domethënë nuk pati fat. Edhe që atëherë unë s'kam parë të ikë njeri. Kështu që zoti Milo mund të jetë i pari që ikën nga emisioni sepse zoti ëm um, Marku mm -hmm. e quajti kriminel. Wow. Po në fakt ai i tha un ai po fliste për veten e tij, tha un nuk jam kriminel si ti. Domethënë s'e quajti direkt. Po. Kriminel, po tha që un nuk jam kriminel si ty. E kupton, kështu që ja tha në në si jeni kriminel dhe dhe dhe zoti ë ë zoti Milo i tha çfar çfar? Dhe kaq më tha, po po i tha, nuk jam kriminel si ty. Okej. Edhe un edhe Milo u çua. Po u çua edhe kriminel. Unë nuk krimë maskarenj tha. Maskarenj. Po. Kështu që Blendi u dëgjoi që tha, po s'ka sens. E vuri po ç'thoshte. Ë, uh, kështu që iku ai. Po s'ka sens kjo ikje. Vajti, vajti ajo punë. Vajti ajo punë ata u zun atje dhe u ndan, por uh, ideja është e këtij grushti të ngritur në Përmet. Kurse skena nga gjuetia e fundit, mua kjo për mua është një nga skenat klasike. Edhe dhe kur e kam parë në fillim, kur ka kaluar koha, Dhe e kemi parë kështu në, si thua, më vonë. Mhm. Mm e kam kuptuar se sa sa e mirë ka qenë. Dhe se, se sa qëndron. Ka qenë po, ka qenë shumë e bukur. Është shumë e bukur. Atë atë e vlerëson pak më pak ndoshta. Ti s'të pëlqen tek kështu, kurse më vonë e shikon si i rritur dhe ndoshta e mendon. Nëse, ëm, um, dua të tregoj një një vend Altin. Është një goxha vend. Ky është në Texas. Na e trego ti se e gjykojmë ne. Po ti shikoje në fotografi. Wow. Wow. Po sa ju pëlqen? Shumë. Wow. Jemi wow. në Wichita Falls. Si bër me dor duket. Po, janë janë ujëvarat e Wichitas, është në ka, është në Texas. Është në Texas, të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një një qytet atje, i cili e merr emrin e vet nga ujëvarat e tij të zakonshme, uh, Wichita Falls, Texas. Mm -hmm. Edhe edhe duhet të thoshe që ky mund të jetë një vend shumë i mirë për të jetuar. Edhe nëse ju pëlqen kjo pamje me ujë, shijojeni, sepse në fakt më duket se fotoja është pak e vjetër. A e vjetër. Disa vjet, ka 3 vjet, ka 3 vjet mm. që ka zënë në Wichita një thatësirë e jashtëzakonshme. Oh, s'ka më ujë, oh, s'ka. S'ka, ka shumë pak ujë. Bie shi po, shumë rrallë. Po një thatësirë po them kështu që është e jashtëzakonshme. Kështu që kryetari i bashkisë ka vendosur për shkak se nuk ka më ujë të pijshëm për të furnizuar, mm -hmm. që uji i tualeteve. Oh, do të shkojë në një linjë rreth 20 kilometra larg mm -hmm. qytetit në një do të filtrohet impiant filtrimi dhe ah, okay. pastrimi dhe do të rikthehet në rubinetat e qytetit si ujë i pijshëm. Mm -hmm. Ujë i pijshëm nga tualeti. Nga tualeti. Ne quhet, uh, domethënë ah. sistemi quhet tualet në çezmë. tualet në çezmë. Mm -hmm. Dhe nga tualeti në çezmë sigurisht është dhe kjo gjë në mes. Kjo bobina le të themi që filtron këtë. Filtri, është filtri, po. po filtri quhet. A është e sigurt që e filtron? Është shumë e sigurt, po. Sa ta pish do ta kem. Absolutisht mund ta pish. Ë, uh, kryetari i bashkisë thotë se unë i pari do ta pi. Kur e mendon kështu, nuk e di, por është ujë. Jo, ka qenë me kakë, ka qenë me kryetari i bashkisë. Ky do ta pi. Do ta bëjë edhe me urinë. Do e marrë gotën do thotë ja ku është uji edhe pi. Po ku është mbushur kjo gota në këtë jetë. Ai se ku është mbushur. Tani shumë nga banorët në Wichita thonë në Wichita Falls thonë që ne do ikim më vlla. Po, është e pa, jo s'ka kuptim, s'ka kuptim ose do do blejmë ujë me shishe. Mm -hmm. Siç e blejmë në Shqipëri për shkak. Ne kemi kaq vjet që blejmë me shishe, pse çka kanë ata ta blejnë me shishe? S'ka asgjë. Kanë pirë nga rubineti deri tani Ne kemi 20 vjet që blejmë me shishe Ne kemi që kur iku që s'ka më ujë Selite me shishe Po pra, gati 14 vjet 14 vjet që e blejmë Nejse kështu që mund të zgjidhet kjo, mund të, mund të jetë dhe ashtu Megjithatë dhe shumë nga shkencëtarët thonë që Nga ana shkencore, mm -hmm. ky ujë është është krejt okay. Është i pastër. Po po. Mm -hmm. Është i pastër, ëh, uh, dhe thonë shumica e tij nuk është nuk duhet menduar si ujë banje, tualeti, Domethënë, e kupton? Por ujë filtrimi. Por mund mendohet edhe ujë lavatriçeje, ujë lavamani, ujë, domethënë Vaske. Nëse është ideja se nga Thjesht ke vjen larë duart, burimi. thjesht ke bërë dush me ato. e kupton? Ka dhe diçka që për shembull ta Nuk është dish se ka qenë në që banjë. ta dish që është uji jot i banjës tënde, është më ndryshe. Po mund të ishte, po nuk janë kështu me me tuba, me I tuba. Trisht mendosh se të- Dhe duhet të kishte kështu tuba individualë, domethënë që e e sjell nga Familja. kjo shtëpi, e Secili filtron. vetën. Po. Laj. Po. Në fakt ashtu s'do kishte nevojë as për filtër. Asi vetëm vetëm ideja që del shkon diku të vjen prapë kështu. Ne kur kur je vetëm në banjë për shembull. Nuk ka për dyshim. Më fal pyetje. Kjo është edhe shkencore. Po. Kur je vetëm në banjë, vjen banja erë e keqe? Vjen. Jo. Nuk të bën përshtypje. A të thua kur je kështu? Po, po, je vetëm. Ti thua pas jesën, nëse del dhe kur je vetëm Altini. Kur je vetëm nuk vjen. Okej, faleminderit. Bruno Mars, më thashë do të këndoj një këngë tani në klubin e mëngjesit si për të ajrosur pak programin. Është Locked Out of Heaven. e Club TV. Faleminderit. Sot është e mërkurë po, data 7. Meqë ra fjala doja të thosha mm. që emisionin ju mund ta ndiqni edhe online tek uh, www.clubfm.net. E vërtetë. Dua t'ju tregoj për një restorant të ri i cili është hapur në Melbourne të Australisë. Faktikisht është uh, një uh, fast food, nuk është restorant që ti mund të shkosh të ulesh dhe të rehatohesh, por ti mund të porosisësh nëpërmjet internetit apo numrave të tyre të kontaktit ushqimin tënd të preferuar. Mm -hmm. Dhe çfarë ndodh është që ky restorant i quajtur Jaffles. Jaffles. Ndodhet në katin më të lartë të një ndërtese, tani ekzaktësisht nuk e di sa e lartë është ndërtesa, por jepi deri se gjykojmë. Ky restorant është në katin e fundit po. dhe pasi ti e ke porositur dhe shkon për ta marrë, nuk është e nevojshme që ti të ngjisësh të gjitha katet ku është ky fast food. Ta hedhin nga lart. Por mund të qëndrosh poshtë dhe ata nëpërmjet parashutave të vogla. e dërgojnë ushqimin direkt tek ju. Dhe kjo i ka kënaqur njerëzit, madje është bërë dhe shumë popullor dhe quhet e kanë quajtur vetë njerëzit Jaffle uh, Chutes. Uh, po, Jaffle Chutes. Chutes. Po mirë, si kanë bërë bashkimi i fjalëve Jaffle dhe parashutave. Chutes. Tashi më fal, këta çfarë bëjnë? Bëjnë sanduiçe. Bëjnë uh, fast food, po sanduiç, tosta, ah, gjëra të kësaj forme. Po, shumë mirë që kanë suflaqe. Ti ke porositur ndërkohë dhe nuk është se ti harxhon shumë kohë duke qëndruar aty në pritje. Jam pak shumë si që ti vjen si për ta marrë. Ëh, dikur kur i hidhnin me parashuta të vogla, por ajo ajo lloj nostalgji është. Domethënë që të ta hedhin si qend, domethënë kështu. Sikur je refugjat. Në një farë mënyre. Po, të duket vetë, të duket vetja kështu si Ka komplet standard tjetër nga neve. Australia. Është çu. Ku e ku? Komplet. Plus është si dita me natën. Domethënë kur është ditë këtu aty është natë dhe kur është natë aty është. Dhe anasjellas apo si dimri me verën. Gjithashtu. Gjithsesi, ai um, tani do hapim pak një temë për diskutim në klubin e mëngjesit. Nuk e di se sa shumë e keni vënë re ju. Po, kjo është një pyetje për ju që na dëgjoni dhe na shihni dhe për ju këtu në studio. Jepi. që shumë njerëz mua përfshir ndonjëherë, sido që po flas për një gjë pak më specifike, shumë njerëz në Facebook ankohen për situata që ndodhin rreth tyre. Mhm. Mm -hmm. Për shembull, dikush shkruan që o zot, kur do na mbarojnë kolegët që vijnë era djersë, e zëmë. Më kupton? Edhe e shkruan në Facebook. Po. Mm -hmm. Sepse ka një koleg ndoshta që vjen era djersë. Mhm. Mm dikush tjetër thotë që jo, e çuditshme është që fatkeqësisht kolegu që vjen era djersë nuk e di të bëjnë like. nuk e pretendoj që, që po mund të jetë ai. Po pse jam? Jo? Ndërkohë që dikush tjetër për shembull zbret nga një furgon dhe thotë, "O perëndi e gjithëpushtetshme, faleminderit që mbritëm gjallë në Tiranë." Nuk kupton mm. sepse rruga mund të ketë qenë e rrezikshme. Po. Pra ne ankohemi për gjëra të ndryshme që ndodhin rreth nesh, vazhdimisht. Edhe në këtë mënyrë kam përshtypjen unë, tregojmë një lloj shmangjeje dhe pafuqie. Sepse duke mos duke gjetur Facebookun si rrëfyes. Ti gjen Facebookun si një vend ku shkon për të mos u ka por po flas për situata si të përditshme. Mm -hmm. Domethënë ku ti mund të thuash atij zotërisë e zëmë që Të ka zënë radhën, a ka mundësi? Që mos më futesh pa radhë, po ti nuk i thua atij, mos m'u fut pa radhë, ti thjesht futesh në Facebook dhe shkruan që o zot sot njerëzit futen pa radhë. Janë shumë pasjellshëm. Edhe edhe ndërkohë kjo është kjo kjo është alternativa më pasive. Sepse ti çfarë bën është ti shmangesh situatës, ti shkon në Facebook, ankohesh në Facebook, edhe ndërkohë ai të ka hyrë pa radhë. Edhe as do ta dijë fare që ti je aty. Se Kur na merr porosin, kjo një një një një një me çamçakiz. A ka a ka a ka mundsi tani që po na shërben, domethënë na shërbesh një një një pa u mbllaçitur? Po jo, ti nuk ia thua këtë. Ti thjesht e thua në Facebook që kamarieri mbllaçitet. Kaq. Kamarieri. Edhe dhe dhe çdo gjë është okay. E kemi Eldin? Po. E kemi. Okay. E presim. You know that I'm a Jamaican. Juhu. Eldi Merolli. Mëngjes Eldi. Mëngjes, mëngjes i klubi mëngjes. Si është trafiku në Tiranë Eldi? Po Blen në këtë lidhje të parë kemi situata me pak trafik në trasit në tre akset kryesore më fal rruga e Durrësit ka trafik, mund të them lëvizja nga kthesa e Kamzës drejt qendrës. Rrethrrotullimi te Shqiponja nuk ka trafik, fillon nga semafori Laprakë drejt rrethrrotullimit Zogut të Zi e drejt qendrës. Rruga Kavajës dhe rruga e Elbasanit kanë trafik normal drejt qendrës. Unaza e sipërme rruga Bardhyl dy skajet e saj ka një trafik normal të qarkullueshëm, është rruga Ferit Xhajko nga farmacia dhjetë ka trafik normal deri te stacioni i trenit, edhe më poshtë drejt Zogut të Zi nuk ka probleme. Kemi bulevardin Zhan D'Ark dhe gjithë bulevardet të qarkullueshme nga Bryli drejt mund të them drejt urës bulevardit Dëshmorët e Kombit nuk ka probleme. Kemi trafik të përqendruar në dy pjesët më në qendër, pra më në mes drejt qendrës, rruga Hoxha Tahsim dhe rruga e Dibrës. Kemi pak trafik në zonën e Tiranës në rrugën Sulejman Delvina, Pa diskutim më i miri Se s'dua ta bëj Eldin që t'i rriten veshët A kupton se çfarë Siç u rritën veshët Oltës sonë miq të dashur Po Kur i themi që bën kafe më të mirë Bën kafe më të mirë Bën Jo, asnjë. Neskafe, neskafe më mirë. Po e bën. Un vazhdoj ta bëj. Më ka bër mua nga një tifoz i filtrit në një tifoz neskafe, se këtë kjo është diçka shumë e madhe. E kjo falorçi. Po, Kush të doj, un prap mund të ofroj një kafe. Të rrahim ne. E kemi në mënyrën tonë të të rrahurit. Mekanizmin që mund ta rrahim. Kemi në gene. Në mënyrën tonë ne të rrahurit e kemi kështu. Madje neve kur shkuam në migrant ua mësuam. Po, nuk rri dhe shtore. Ne i dhamë botës vezët e rrahura. Po. Nëse, okay. Ëm um, pyetja për ju sot është kjo. A keni vënë miq dashur shumë njerëz ankohen në Facebook mbi gjëra që ndodhin rreth tyre? Edhe a nuk duket Facebooku si alternativa më pasive, si shprehje e pafuqisë për ta konfrontuar situatën ball për ball. Mm. Kjo është dhe e thën, më dhëm. E po, dhe më dhëm. Tash nuk është puna për të më dhëm. Është puna për një çik respekt ndaj vetes, domethënë. Figurativisht. E, nuk mund të jesh edhe njerëzit të shkelin me këmbë edhe Ti të mos ndihesh fare. Edhe thjesht të nxjerrësh inatin nëpërmjet Facebook-ut. Si shoku i ngushtë. Po, si shoku i ngushtë. Kur të kthehemi do të kemi anagramën e ditës sot, më para se të shkojmë në publicitet, është Maroon 5 tani me këngën e vet Give me a little more. More. Çdo ditë me juve nga ora 7 deri në orën 10 këtu me nga një kafe të ngrohtë dhe ca lajme të mira. Ëm, um, kanë shkruar dhe thonë, për shembull, Majko ka shkruar uh, Kristi na ka shkruar dhe thotë, Majko thotë se grushti ishte simboli i bashkimit kundër fashizmit. Kupton? Kështu ishte grushti, simboli i bashkimit kundër fashizmit. Që do të thotë mund ta bëjmë edhe sot. Që do të thotë s'ka asgjë të keqe. Do të thotë sot mund të rrimë tash këtë thot Majko. Se se çfarë është simboli i grushtit? Tani Majko është Pandeliu apo Majko dikush me mbiemrin Majko? Majko ka një Majko ka shifrë sa më fal, sa Majko, për sa Majko flitet këtu. Për një. Kur them Kadareja. Për shembull. Një Ismail. Aha, pra. Kur them Fevziu, Blendi. Ktu ne i kemi të gjithë me nga një. Tek. Kur them Lubonja, Fatos. Po na fal Monika. Kur themi Sul. po Fatos se meqë po flasim për politikë. E kupton. Po kur themi Sule. Kur themi Sulaj. Sulaj. Kur themi Sulaj. Po. Çka tjetër? Është ai karikaturisti i madh. Agim. Agim Sulaj. Që është edhe im vëlla, po. Po. Po ka asnjë nuk e di. Po ka rasti. Është rastësi. Askush nuk e di që ti je vëllai i karikaturistit të madh, do e thosha. Po nejse, ëm um... Rastësisht. Ëm, um, okay, okay. Okay, atëherë kemi kemi ëm um, Kështu që nuk e di se çfarë thotë se çfarë thotë zoti Majko. Kam përshtypjen që simboli i grushtit Nuk është ajo çfarë thotë njëri apo tjetri, është ajo çfarë percepton shumica. Edhe se çfarë ajo sjell në mend, çfarë mhm. kujtimesh mbart. E kupton, e të gjitha këto gjërat e tjera, kështu që unë e shikoj grushtin edhe grusht bashkuar rreth partisë si simbol totalisht të sistemit të diktaturës edhe të asaj kohe. Sepse 4 vjet ishte e shkreta luftë nacional çlirimtare ndërsa diktatura zgjati 45. Mbas asaj. 45 vjet ka qenë. Kështu që 45 ishte kështu, 4 ishte kështu. Tash më thuaj ti mua, kush është koha që më shumë të penetron, e kupton në në sistemin tënd. Mendoj që kjo e dyta, po, kështu që Më vjen keq për uh, simbolin e humbur të bashkimit kundër fashizmit. Por grushti është grusht. Por grushti është uh, dhe përfaqëson sistemin diktatorial. Po. Thotë Altin Sulaj. Bravo Altin. Kaq se mund ta mbyllë edhe kështu. Thotë Pandi Majko këtë, thotë Altin Sulaj këtë. U zgjidh kjo punë. Mbaroi. Njëri ashtu, tjetri kështu. Do ta bëj status në Facebook. Edhe megjithatë, edhe sikur Ë? Do ta bëj status në Facebook atë. Bëj, bëj ato që thotë Altini janë për status. Atëherë, miq të dashur, tani kemi një anagram të mrekullueshëm në klubin e mëngjesit. Anagrami në klubin e mëngjesit. Ai është një agjent sekret. Më sekret se të gjithë agjentët. I nëndheshëm, i nënujshëm, i mbi krevatshëm? Nuk e di. Mbi krevat pra. Ëh, uh, atëherë, kujdes, imagjinoni që kemi një agjent sekret i cili shërben si karrem për të kapur gjithë agjentët e huaj. Mhm. Mm dhe kemi një film. Po. Aksion. Sot në orën 21. Karemi Mondi. Oh. Mondi është agjenti. Karemi Mondi me R ju lutem. Me R, po, me R të butë. Karemi Mondi. K A R E M I M O N D I. Karemi Mondi. Qenka super e vështirë. Është tara tara tara. Është fjalë e përbërë, jo? Tara tara tara. Jo, është jo. nuk është fjalë e përbërë, është një fjalë, është një fjalë. Karemi Mondi. Fjalë e bukur është. Është film aksion. Është në aksion. Të tring aksion. Hm. Wow. Ami, Karemi Mondi. Shumë e vështirë. Të thot asgjë. Asgjë. Asgjë fare. Asgjë. Asgjë, asgjë, asgjë. Si shumë herë për peshk? Ke kap ndonjë peshk? Ke ngrën peshk? pra, Karemi Mondi. Hiç akoma. Fare, okay, në rregull, mirë. Karemi Mondi miq të dashur është anagrama e ditës sotme 069 20 70 222 shi jeri. Jeri, jeri rri kështu. Po, jeri po, shmanget një përballje. Po mendoj jo, jo, po mendohem, por akoma nuk kam një ide të qartë. Më cek atë jeri, më cek. Imagjino një agjent jeri. Që nuk është vetëm dopio agjent. Ai është në fakt tropio agjent. Mund të jetë edhe Kuatropio agjent Nese Ma kona ke foto Po i bie fjala E mund të themi edhe shkurt Poli agjent Ne ja ku kthehemi prap tek Te, te grushti I Përmetit Ok, karemi mondi Kjo po ju mundon më duket dhe kjo më pëlqen Ajo vjen tani me Hy në klubin e mëngjesit Kur të kthehemi me shpresë Do të kemi edhe një tekst të kongës Oj, oj, oj. Mirë. Gati? Gati. Okay. Gati. Kemi një tekst të kongës tani në klubin e mëngjesit, miq të dashur, kujdes. Kjo uh, është një këngë e cila nuk ka nevojë fare për uh, për komente. Nuk ka nevojë fare për komente. 069 20 70 222 është numri i telefonit 069 20 70 222. E vetmja gjë që do të them është që kjo këngë tani nuk është në kohën e vet. Kështu që. Dakor. Këtë e kam përdorur si element ndoshta për t'ju ngatërruar pak. Le të shohim njëherë. Jeri ti um, tam. Ke ndonjë ndonjë zilkë, ndonjë gjë që të më bësh një kështu? Në momentin që ti e gjen, mm -hmm. bëj një tingull. Ke një lugë kafeje, ku do ndeshë? Jo, s'kam një lugë, por mund ta bëj kështu. Ah, bravo. Kur ta kesh gjetur. 069207222 teksti i kongës. Duke çarë përmes dëborës. Mbi slitën me një kalë. E gjeve? Apo jo? Apo po bën provë. Provë ishte. Okej. Okay. Mbi fushat shkojmë duke qeshur gjithë rrugës. Zilkat nga bishti i kalit tringëllijnë Duke na ngritur humorin. Sa qejf të bëjmë xhiro dhe këndojmë një këngë slitash sonte. Zilet tring, zilet tring. Tringëllojnë gjithë rrugës. O sa qejf të bëjmë xhiro dhe këndojmë një këngë slitash sonte. Për cilën këngë bëhet fjalë, dërgoni mesazhet në 069 20 70 222 pa harruar dhe emrin tuaj për çmim fitues. Faleminderit shumë, miq të dashur, jeni me klubin e mëngjesit, i vjen më mirë. Edhe një herë. Pëlqen shumë këto. Zilkat e vogla imagjinare. Mirë. Filloi ora e parë e mësimit apo jo? Ja. Në rregull. Brazilja. Ju kujtoj se anagrama e ditës sotme është Karemi Mondi. Karemi Mondi, miq të dashur, një fjalë e vetme e papërbër. Mirë, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, është ora e dytë e transmetimit. Tani 8 e 8 minuta unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, me Altin, me Olsen. Edhe me Lorin, çdo mëngjes me juve nga ora 7 deri në orën 10 këtu në valët e Club FM-it 104. Do kemi ca të ftuar sot, do kemi dy vajza mbas pak këtu në studio që do të na tregojnë diçka dhe më vonë një kalorës, më thosha Horseman, po okay, nuk e di, nuk e di se si është burrit. Pastaj ka dhe Rider, Rider, Rider është po. kur është kështu kalorës garash për shembull. Ghost Rider për shembull. Ghost Rider, po. Kalorës po. fantazmash. Rough Rider, po. You know. Okay. Gjithsesi, atëherë kemi disa fitues për të shpallur tani në klubin e mëngjesit. Fillojmë fare me këtë lojën e këngës, teksti këngës për sot. Duke çarë përmes dëborës në slitën me një kalë Mbi fushat shkojmë duke qeshur gjithë rrugës Zilkat nga bishti i kalit Tingëllojnë duke e ngritur humorin Sa qejf të bëjmë xhiro e të këndojmë një këngë slitash sonte po, Kënga e krishtlindjeve pra kush nuk do ta gjente kush Jingle bells for jingle jingle Jingle way Oh what fun it is to ride on a one horse open sleigh Kush e ka gjetur? Hey! E ka gjetur Zamiri. Fiton Bravo. një dhuratë nga Electronic Line. Bravo Zamir. Nga Electronic Line, miq të dashur, Electronic Line tek rruga Mine Peza është uh, një vend i shkëlqyer për gjithë produktet Apple, edhe aksesorët Apple dhe shërbimet Apple dhe upgrade-et e downgrade-et e ku di unë se çfarë. Atëherë, shikoni. Ëm Karemi Mondi. Karemi Mondi ishte anagrama e ditës sotme një mhm. fjalë Ka thënë rekomandimi. Rekomandimi. Atëherë, si mendon? Dhe fiton një orë nga Prime Moçi. Oh, oh, oh, oh, Massimo. Bravo. Bravo Massimo. Është Karemi Mondi rekomandimi. Në rregull. E sqaruam me këtë? E sqaruam. Çfarë mbeti tani? Fjala e censuruar. Fjala e censuruar. Okej. Dhe tani fjala e censuruar në klubin e mëngjesit. Hapini veshët. Stop censurës. Mhm. Familjet erdhën u plazmuan vonë, sa ishin me spekaste Enver Hoxha dhe gjithë tjerët ishin flas për byronë politike, ishin të barabartë. Por Nuk oh, me ndajmë me rrasë Një me rrasë si që dhe fjala ka të bëj pikërisht me Altin çohet në këmbë kur ta dëgjosh këtë emër Të lutam Me shokun Moli Okej okay. Ehm, E dëgjojmë një herë tjetër, është është mm. Zoti Ngjela miq të dashur në këtë klip. Ju duhet të gjeni se cila është fjala që Zoti Ngjela ka përdorur, e fjala ekzakte, nëse ia dilni keni për të fituar një dhuratë. Dhe unë po them ta bëjmë një çift që shkon tek Chakrayon, restoranti indian që ndodhet përballë Universitetit të New Yorkut tek komuna e Parisit. Do t'ju japim një kupon 2500 lekë për ta shpenzuar tek Chakrayon. Janë para tek Chakrayon këto. Kur hyn atje mm -hmm. dhe, dhe ju mund të kuzhinën indiane. Që është fantastike. Shumë e mirë. Dhe ne e kemi dëshmuar vetë, kështu që ëm um, ai që gjen ekzaktësisht çfarë fjale ka përdorur zoti Ngjela do të marrë të dashurën e vet ose nëse është një vajzë le të marrë të dashurin dhe të shkojnë tek Chakrayon. Ose mund të shkojnë dy dy goca. Mund të shkojnë dy çuna dy goca, asnjë gjë. Absolutisht, asnjë paragjykim. Familjet erdhën u plazmuan vonë, sa ishin me spekaste Enver Hoxha dhe gjithë tjerët ishin flas për byronë politike. Çfarë thotë ai para parë? Sa ishin? Me sa ishin me sa ishin, jo, jo sa ishin me, sa ishin këta me Jo me, sa ishin këta, mm -hmm. domethënë për shembull, sa ishin beratasit Aha Aha, sa ishin Familjet erdhën u plazmuan vonë. Sa ishin me Spekaste Enver Hoxha dhe gjithë tjerët ishin flas për byronë politike, mm -hmm. ishin të barabartë. Okej. Okay. 0-6-19-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për qenë fitues 0-6-19-27-12-2 Miq të dashur në klubin e mëngjesit Kthehemi mbas pak Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit 8 e 18 minuta është ora në këto momente Mund t'u thoni mirëmëngjes edhe Flogertës dhe Lirisë Flogerta Krypi, Liri Kuçi janë këtu me neve Nga uh, JEF Albania Që është një organizatë e federalistëve të rinj Në të gjithë Europën edhe me një degë edhe në Shqipëri um, Ju më tregoni pak për këtë eksperiencën tuaj dhe unë dua ta dëgjoj ë uh, me radhë, kështu që mos u zini se kush do të flasë e para, por që na tregoni pak se çfarë do të ndodhë, kur do të ndodhë dhe kush do të marrë pjesë, cili është qëllimi i kësaj. Ka startuar dje dita e parë e me Model European Albania 2014 në Shqipëri, pikërisht pranë ambienteve të Universitetit Luarasi, bëhet një simulim dhe madje këtë vit është bëhet akoma më i rëndësishëm sepse Është në kuadër të Javës Europiane, pikërisht në datën 9. Dje ka qenë dita e parë dhe le të themi një lloj 9 maj, që është që është, po, dita e Europës, po. Është kapitullimi i Gjermanisë në vitin 1945 mm. që shënoi dhe fundin luftës botërore dhe që u shndërrua si dita e Europës, për këtë mhm. arsye ka mbetur. Mhm. Semë. Faleminderit për uh, ndërhyrjen e vogël enciklopedike. dhe bëhet një lloj simulimi uh, i politikave dhe strukturave të Bashkimit Evropian pikërisht në vendin tonë, sigurisht me të ftuar dhe pjesëmarrës uh, të rinj nga e gjithë Europa. Flogerta, kjo është hera e satë që ndodh në Shqipëri. Është hera e katërt, viti i katërt që zhvillohet dhe Kemi pasur një relativisht një kohë shumë të shkurtër për ta zhvilluar, sepse i fundit është zhvilluar në tetor të 2013-s, mm -hmm. por duke qenë se këtë vit janë dhe zgjedhjet parlamentare, gjë që jep edhe një peshë akoma më të rëndësishme. Në Bashkimin Evropian. Po, mm -hmm. zgjedhjet parlamentare të Bashkimit Evropian dhe jep një peshë akoma më të rëndësishme dhe për të ndërgjegjësuar dhe të rinjtë europianë, sepse delegatët që vijnë nga uh, nga Europa, më fal, delegatët që vijnë për uh, këtë program vijnë nga gjithë mhm, Europa, mm -hmm. të dërguar nga degët e Xhefit në vende të ndryshme të Evropës dhe Për këtë, për këtë arsye ka një ka një shtrirje shumë të gjerë dhe mesazhi mund të përçohet më, më fort tek të rinjtë. Është viti i katërt që zhvillohet dhe fatmirësisht dhe pse kishim vetëm disa muaj për ta dalë mbanë që nga tetori tani në maj, doli një program shumë i suksesshëm. Dje ishte edhe dita e parë siç e tha Lia, startoi shumë bukur dhe dhe jemi dhe sot në, në në ambientet e Luarasit. Mm -hmm. Nesër kemi konferencën e madhe tek Hotel Internacional Tiranë që në Shqipëri njihet me emrin 15 katëshi. Po, po, mos e ngatërrojmë tash kaçi. Mos e ngatërrojmë me 13 katëshin ose ose 12 katëshin, po. po është Hotel Tirana International. Në datën 9 maj dhe 10 maj ne do të zhvillohet seanca plenare do zhvillohet te Kuvendi i Shqipërisë, ku fjala hapëse do të jetë nga kryetari i Parlamentit Zoti Ilir Meta. Okej. Mhm. Shumë mirë. Ëm um, atëherë ju, me sa kuptoj unë, ideja është këtu që këto strukturat federale europiane të Parlamentit Europian në mënyrën si funksionon ministrat e jashtëm të çdo vendi, domethënë duke qenë që në perspektivë në disa vite të ardhshme Shqipëria do të bëhet përfundimisht me shpresë zotit me, ndoshta me shqelma a si kështu, pjesë e Bashkimit Europian, do duhej që këtu të kishte ose të fillonte ndërtohej një lloj dije kuptimi mm -hmm. i këtyre strukturave mm -hmm. që do të bëhen një ditë tonat ku midis tyre do duhet të operojmë dhe ne në interesat e këtij vendi si pjesë e e këtij konglomerati vendesh të tjera. Kështu që ky është kam përshtypjen unë qëllimi, po kush merr pjesë? Nëse mund të thuash Liri, kush janë kush janë këta delegatët, domethënë kush janë këta që vijnë, kush do ta mbushi sallën e e kuvendit kur të flasi uh, zoti Meta, kush janë të rinjtë uh, dhe nga vijnë ata? Mhm. Çfarë moshe kanë? Veç fakti që do ketë të ftuar nga nga e gjithë Europa siç e përmenda pak më parë, veç strukturës së Këshillit të Ministrave do jetë edhe parlamenti. Parlamenti Evropian. Parlamenti Evropian sigurisht i mhm. simuluar me partitë përkatëse. Mhm. Kështu që deri në njëfarë mase kuvendi do jetë rrjedhimisht i mbushur. Të tjerë do gjithashtu do do jenë të ftuar nga nga pjesë e stafit Dhe reklama që po i bëhet këto ditë synon që të thithi sa më shumë të rinj, sepse siç e the dhe juve kemi nevojë për informacion. Ndoshta informacioni është deri diku i mbledhur, ama ka nevojë të kornizohet dhe të vendoset kontekstualisht në le të themi në hapësirat e duhura. Mhm. Si duket, si duket, si shikoni juve, meqë ju jeni goca të përfshira me me këtë lloj aktiviteti, si ju duket mesatarja e të rinjve shqiptarë, shokët tuaj në auditor, në Ju duken ndonjë çik të interesuar për uh, këtë punën e Bashkimit Evropian, po e quaj punën e Bashkimit Evropian për ta uh, kontekstualizuar pak se si flitet për të? Uh, unë meqenëse jam edhe pjesë uh, uh, anëtare pra e këshillit të ministrave, aty ka plot uh, të rinj shqiptarë që, prezant, që përfaqësojnë vende të huaja dhe mund të them që niveli ishte uh, um, më tepër se i krahasueshëm me të tjerët, mm -hmm. ndoshta edhe superior. A jemi mirë, domethënë, kur... Shumë mirë jemi, madje se edhe të rinjtë shqiptarë janë, janë në dijeni të këtyre lloj simulimeve që bëhen, madje edhe kanë studuar jashtë dhe kur vijnë vijnë me, me një lloj bagazhi dhe synojnë ta shpërfaqin atë gjithandej. Okej, okay, shumë mirë. Um, unë ju uroj suksese të dyjave, uh, edhe të gjithë gocave dhe çunave të tjerë që janë përfshirë me këtë. Flogerta, faleminderit. Uh, që ishte ta kishin më të të flugera. Ëh, Liri Kuçi, Flogerta Krypi gjithashtu. Faleminderit që ishit sot me ne këtu. Ëm European Young European uh, Federalist, mm -hmm. është gjithë kjo JEF Albania dhe kanë uh, këto uh, organizime në këtë javë të Europës. Unë ju uroj shumë sukses me çdo gjë. Faleminderit që ishit këtu. Kemi pas pak klubin e mëngjesit, miq të dashur tani është koha për James Arthur, është Wow, wow, wow, wow, wow Ora tani tetë e 27 minuta miq të dashur mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit është uh, koha tani për të folur pak për uh, Suedinë dhe çmenduritë e tyra atje um, Në Suedi Kanë uh, hapur një arkivol Oh my god Arkivol Oh my god Hapur, hape, hape Hapim. Ëm, për shkak se Okej, le ta hapim, le të shikojmë çka Jo, jo, çfarë çfarë kanë dashur, çfarë kanë dashur që të shikojnë këta, është uh, diçka që i përkiste një mbreti, mbreti Erik siç e quajnë, mbreti Erik i Suedisë dikur, i oh, cili ka vdekur para 850 vjetësh. Mi kafka normale si të gjithëve duket. Po sigurisht ishte mbreti mbreti Eriku i 9, i cili është vrarë mm -hmm. sipas uh, historisë suedeze në vitin mm -hmm. 1160. 1160. Mu në mes, po themi të të historisë nga era jonë, mm -hmm. atje mhm. në mes të saj. Ëm um, dhe është vrarë mm -hmm. me mhm. prerje koke. Oh. Dikush i ka zënë pritë apo dikush e ka prerë në besë, diçka i ka ndodhur, mm -hmm. nuk janë të sigurt 100% historianët se çfarë ka ndodhur me të, por e është zbuluar nga hapja e këtij arkivoli se me të vërtetë ka një plagë shpate në qafën e tij, në kockën e qafës. Dikush ja ka prerë qafën. Nuk dihet nëse e ka vrarë në vend apo ka lënguar etj etj etj, por është kafka e tij, është plaga në kockë, është edhe ajo- Kurora e tij. Kurora që ai ka mbajtur. Mhm. Dhe të gjitha këto ata i kanë vendosur tani në muze, kështu që njerëzit mund të vinë dhe të shikojnë kafkën e mbretit. Edhe kurorën. Edhe kurorën e mbretit. Që mua më duket pak e ekzagjeruar. Tani për kurorën jam dakord. Po pra po për kafkën, kafkën. Shkon shikon kafkën e mbretit Erik, shikoj më çfarë kingu ka qenë. Po ç'na duhet ta shoh. Mund të thotë dikush për shembull? Paska qenë shumë. Edhe nuk e di, edhe pra, unë prandaj po ta tregoj këtë historinë, se më duket pak si e çuditshme. Pak si me sy të thella, me një shikim. Por ja, Ieri që vlerëson bukurinë e kafkave. A nuk erdhi, erdhi. Ka qenë i bukur. Erdhi përkrenarja e Skënderbeut, erdhi shpata. vlerësohet të limitet. Ata danezët për shembull therin kafshën në sytë kalamajve, aty te kopshti zoologjik. Po, Ka suedezët që nxjerrin kafka. Ata norvegjezët vriten kështu masivisht për shembull. Po Mimi, unë mendoj që ata kafkën e kanë nxjerrë edhe për një arsye tjetër, për të parë nëse a është e vërtetë ajo çfarë shkruan në librat e historisë. Domethënë për ta po, pra, vërtetuar. Me sa duket është? Sa duket është. Është plagë. Sa duket ne historia është tjetër për tjetër, po. po megjithatë e bukur është. Vërtetuar gjë. Nuk ka fakte po. Që nga viti 1160 që i është prerë koka këtij mm. dhe ka pasur Domethënë është ruajtur historikisht fakti që këtij i është prerë koka. Po, dhe dhe plaga e vërteton. Po 1160 kanë kaluar pothuajse 1000 vjet që atëherë. Shumë. Po themi. E shikoni. Nëntëqind e sa vjet. E shikoj Altin. Ne, ne. Historia e së vërtetës. Historia e së vërtetës Ieri. Me fakte. Me fa me fakte. Tani Ngjela Ngjela thotë. E kanë gjetur. Tash jo, nuk e kanë jo, gjetur. Edhe për shkak se ti ti e ngatërrove, sepse unë kisha të po, drejtë. Po, ajo nuk e ngatërrove. Ajo si me me, si pa me. Unë tash jo, me. Nuk është se ndryshon. Shiko, shiko, shiko, shiko. Kontekst. Shiko, shiko. Tash ka një gjë. Ka një gjë. Ai thotë, në fillim fare le të dëgjojmë se çfarë thotë uh, avokati. Le ta dëgjojmë, po le të them edhe unë këtë. Është një lloj sikur të them unë jam me Blendin. Ore po e zgjat kohën po, po, po. Dakord. Nëse nuk i vendos me, ndryshon pastaj. Ndryshon komplet më. Familjet erdhën u plazmuan vonë. Sa ishin me Spekas të Enver Hoxha Atëherë, sa ishin me Familjet erdhën dhe u plazmuan vonë. Sa ishin me Pip Spekas të Enver Hoxha. Mhm. Sa ishin me Sa ishin gjirokastritë. Sa ishin gjirokastritë. Pra ne vetëm sepse po. në në po, Tjetër e më bëhet kush vinte këtu te ne. Ti shumë i ri djalosh, ti shumë i ri djalosh. Po le të them unë ty që gjatë diktaturës në Shqipëri, mhm. njëherë ishim me jugosllavët, pastaj ishim me rusët, Pastaj ishim me kinezët, domethënë kishim ca Etapa, kishim, kishin ata. Mhm. Kishte ca etapa diktatura ku shkonte sa tek njëri prehër tek tjetri. Kalonte një fazë. Ata mbanin Shqipërinë. Po, faza tjetër. Kështu që, kështu që prandaj them unë ajo Meja dhe Jeri e thekson, bravo Jeri, ka rëndësi. Absolutisht po. Ashtu, ka rëndësi absolute. Dua të them që nuk është sharje siç kanë pretenduar ata ata. Sa ishin me rusët? Jo. Spikali. E pasaktë. Jo. Sa ishin, do të thonë, sa mbetën tash mos i marr me radhë. Gjirokastritët. Ngushtohet. Gjeni marrë se po i more me kinezët. Jo. Okej. Okay. Jo. Okej, okay, jo. mirë. Jo. Atëherë, 8:32 minuta. Kur të kthehemi, do të kemi edhe quizin me seri për ditën e sotme, miq të dashur. Gjithashtu, do të flasim pak edhe për këtë temën që diskutojmë sot në lidhje me Facebookun, ankesat në Facebook dhe çfarë tregojnë ato në të vërtetë rreth pafuqisë tonë. Vetëm pas pak, këtu në klubin e mëngjesit tani, Chase. Mban mend se kush të futi atje? Ku? Atje nga ku nuk është kthyer njeri. Po me mua çfarë do të bëhet? Nuk e di. Iu betova vetes që atëherë që drejtësia do të shkonte deri në fund. Jemi duke parë trailerin e filmit Simon. Simon. E ka superheroin e tij. Në kinema miq të dashur duke nisur nga nesër mbasdite. Me regjinë e Jocelyn Ramës. Asnjëherë s'kam fituar kundër tij. Janë uh, aktorë kryesorë Arben Derhemi, Julian Deda. Visjan Ukcenaj e ka emrin ky çuni tjetër. Mhm. Mm Ëm, um, kështu që filmi duket shumë i mirë. Edhe ne mezi presim ta shohim. Ne kemi bileta tani në vazhdim. Lojërat që do të bëjmë uh, në lidhje me kuicin me seri do të japin uh, dy bileta, çifte biletash për të parë uh, premierën e filmit Simon me Arben Derhemin me Julian Dedaj. Atëherë sot kuizin me seri miq të dashur e kemi nga markat. Marka të ndryshme, marka. Dakor. Marka produktesh që hahen, produktesh që pihen, produktesh që vishen, që ngiten, që të të gjitha llojeve. Të të gjitha llojeve, faleminderit Jeri të të gjitha llojeve fare. fare. Kështu që pop kuizin, a më falni, kuizin me seri e kemi sot me markat. Kujdes. Atëherë, kjo është pyetja e parë. Në Shqipëri, mhm, njerëzit thonë se po pinë kështu. Edhe kur në fakt po pinë lëng frutash të një marke tjetër. 069 20 70 222. Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për të qenë fitues. Sigurisht jo të gjithë, por shumë vetë në Shqipëri thonë se po pinë kështu edhe kur në fakt janë duke pirë një tjetër markë lëngjesh frutash. Po pra, ka ngelur ajo se kanë qenë ashtu të parë. Pikërisht, pikërisht që janë futur. Pikërisht, prandaj po kërkojmë atë markën. Okej. Okay. Kujdes. Sot kuizin e kemi me marka. Yay. Në Club FM në 104. All right. Atëherë. Kemi uh, Sharadio miq të dashur. Gocat janë që në pikë të mëngjesit duke kërkuar që të që neve të sulemi në Sharadio. Dhe tashi s'kemi ç'u bëjmë. Kështu që jepini goca. Sharadio! Loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Atëherë gocat. Atëherë Jeri. Doni të po, gjeni fjalën tonë apo do t'jua gjejmë? E gjejmë te çunat. Okej, okay, gjeni juve tonën. Është koncept? Se i keni qejf konceptet. Çuna dhe goca 069 20 70 222. Për të gjetur fjalën që unë dhe Altini kemi rënë ujdi të mos ua tregojmë gocave 069 20 70 222, mund të na shkruani atje. E gjejmë vetë. Është më shumë sesa koncept do të thosha është një veprim Jeri. Që e bën njeriu. Që e bën Altini. Që e bën jo vetëm njeriu. E bën jo vetëm njeriu. Edhe po kafshët. Po të gjitha gjallesat. Po të gjitha gjallesat pak a shumë e bëjnë. Mund ta bësh. Në ambiente, në ambiente, në një restorant, për po, shembull mund ta bësh, mund ta bësh në një restorant, mund ta bësh në një motel, në një dhomë gjumi, në dhomë gjumi, për shembull në një dhomë gjumi. Mund ta bësh. Po mund ta bësh në në në banjë, nëse po, do, mund ta bësh në banjë. Edhe në banjë. Edhe në këmbë mund ta bësh, po. Po. Edhe në këmbë. S'ka gjë të keqe. Ta bësh ulur. Në tavolinë për shembull bëhet kjo gjë? Në tavolinë bëhet. Është më zakonshme. Me të kap momenti për shembull që do që ta bësh në tavolinë, e bën në tavolinë. Ky është një veprim që mund të bëhet, ti mund ta bësh dhe me veten tënde, po, po e mira është edhe ta ndash domethënë. Po. Jep më shumë kënaqësi. Oh. Nice. Këtë veprimin që ti bën, mund të japi edhe shumë dhimbje ama. Po. Do ta theksoj edhe unë këtë pjesë, ai merr vetëm me kënaqësinë. Mund të japi edhe shumë dhimbje. Po është edhe dhimbje, vërtet është. Nis me Blendin, Jerin, Altinin, Oltën dhe Lorin në Club FM dhe Club TV. Mirë, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur. Ju përshëndesim që të gjithëve ju urojmë një ditë fantastike. Ora është tani 8:48 minuta, po shkon 8:49. Sot do të flasim pak edhe për hipizmin në Shqipëri, mbas pak në klubin e mëngjesit. Për gjithë juve që keni interes, qëndroni me ne, sepse do të flasim me një ein Deutschen Kalorsen, siç po thoshim, uh, një kalorës gjerman i cili i cili ka ardhur në Shqipëri bashkë me profesionistë të tjerë të hipizmit. Janë uh, duke u munduar të sjellin eksperiencën gjermane këtu për ta zhvilluar më tej këtë sport, duket sikur ka njerëz që i dashurojnë kuajt. Kuajt që është sport vërtet shumë i po. bukur dhe i veçantë. Burra dhe gra që po e mhm. ushtrojnë, vajza, djem, fëmijë, madje, kështu që të flasim pak për këtë. Ëm um, ndërkohë që uh, do të flasim pak edhe për uh, fatin e shkëlqyer të një zotërie nga Tacoma në Washington. Ky ka emrin Jason Padgett. Jason Padgett. Dhe çfarë ka të veçantë? Thoni ju çfarë ka të veçantë Jason Padgett? Uh, Jason Padgett uh, nuk ka nuk ka pasur asgjë të veçantë deri në vitin 2002. Mhm. Mm kur ky kishte lënë shkollën përgjysmë dhe ishte në një bar një natë. Tam. Po. Duke pirë me shokët e duke bërë pisllëqe. Etj, gjëra sikur siç bëjnë çunat. Mm. Kur janë vetëm? Kur është ngatërruar me tre laca? Dhe ka ngrënë dru si po, rrallë herë në jetën e vet. Druri. E kanë, siç e ka quajtur, ka qenë një rrahje brutale. Se dhe larta kishin Jason, siç dalin me shokët. Dhe ça i ka ndodhur. Është që Mbasi ka ngrënë drurin. Dëgjoni me vëmendje, kjo është kjo është e vërtetë miq të dashur, nuk po tallemi. Mbasi ka ngrënë drurin, mhm. Jason Padgett është kthyer në një gjeni matematike. Wow. Wow. Druri Rrihe pra, ha. Okay. Kam provuar, provuar. Pas emisionit. Unë të sfidoj që të rrahësh Altin Sulajn tani. Altin, je gati? Ëh. Niçë. Gati. Je gati të bësh njësh në matematikë? Shikoje këtu, shiko një çik Altin. Shikoje pak uh, raportin në internet. Ky është Jason Padgett. Zoti, a ka mundësi Olta? Po rrah Altin. Tacoma mm -hmm. është qyteti ku ky jeton. Shih një çik se ma hoqë mendjen. A ta lexoj unë. Nëse, lexoje ti pastaj. Kësemi do të vijë tani me Easy, miq të dashur në klubin e mëngjesit. Ora është edhe u mundova që të bëja një, është ky zoti Jason Padgett, kisha këto nga interneti që uh -huh. me isha sjell me kështu, po që ja, kush të lë? Të lë? Ora shënon 8:54 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-së. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo që ndodheni. Okej, okay, miq. Hello. Jemi rikthyer dhe Olta me të vërtetë tani është një gjeni matematike. Na i thuaj pak ato fituesit fape fape fape. Pa jemi, pa jemi pak sa fitues kemi? Unë mendoj që le të provojmë te Blendi më mirë se ta i gjeni do jetë. Jepi e dashur, jepi e dashur. Hm. Nuk jam me dashur. Atë. Tham. Tham që është një gjeni matematike, nuk nuk jam. Shpesh ndodh, ndodh kjo ndonjëherë, por mm. uh, por gjithsesi, ëm um, kjo ishte e para. Tani kemi pyetjen e dytë nga markat. Miq të dashur kemi marka sot në klubin e mëngjesit. Edhe pse nuk më do fare, këtë kafe Olta ma bën me dashuri. 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për të qenë fitues Kjo meriton që të rrihet çdo ditë në emision Megjithatë një gjë që e bën mirë është kjo kafe Cilën markë kafeje Olta e qan Kjo është pyetje për ju 0-6-9-27-12-2 0-6-9-27-12-2 Miq të dashur 8-55 minuta në këto momente Në klubin e mëngjesit Um, dhe nuk e kanë gjetur avokatin. Nuk e kanë gjetur dot avokatin. Atëherë, miq të dashur, kujdes. Keni thënë rusët, keni thënë kinezët, keni thënë jugosllavët. Por, kur keni thënë rusët, jeni afruar më shumë. Aq shumë. Sepse kur ishin me po, po në atë kohë, nuk quheshin tamam rusë. Mhm. Por diçka tjetër. Përdorej ajo fjala tjetër që e përfaqësonte më mirë të gjithë këtë bashkim që ata kishin atje. Kujdes. Se unë po mendoja për kthimin e Sharadios, kthimin e Sharadios kam përshtypje që nuk na del kohë. Nuk na del kohë, pas na del kohë. Dakord, dakord, po kemi kemi kohë të paktën për të bërë një Icon Pop Song. Një Icon Pop Song. Po, pra, një Icon Pop Song, se njerëzit njerëzit duan të dëgjojnë Icon Pop Song, miq të dashur, na duhet titulli i një kënge që unë do ta luaj tani për ju. Juve që keni veshin e mprehtë muzikor, Njeri? Më duket e njohur, Njeri? por Ha më ndiqë po sikur më në vesh. Martin ti që punon në radio. S'e di ti part time? Po vetë. Po. Do të sigurojmë jetesën Olta. Faleminderit. Jeri po këndon miq të dashur siç më dëgjoni. Ne se këndon Jeri. Oh Jeri. Oh, Jeri. No. Bravo, mm. bravo. Le të vazhdojë të kuks. Predishe. Kështu kemi kemi pasur disa, faleminderit. kemi pasur disa uh, tema sot edhe nën tema. Kemi folur pak për këtë grushtin, nderimin me grusht i cili është bërë i famshëm në Përmet. Po, po, asaj ndodhisë së Përmetit me kalamajt atje. Me cullt. Jo më ndryshe. Si quhen? Cullt. Cullt. Me cullt e vegjël të Përmetit, oh. miq të dashur, ja ku janë duke nderuar me grusht tek peshkupauje.com. Cullt e vegjël të Përmetit si ç'thot Altini se thuhet, mos e marr përsipër vetë. Nuk e di aman. I di Altini këto punë. Altinin kemi për këto punë. Ëm ah, po po t'i shikoni këtu. Ë ah, do të dalloni që janë kalamajt e fillores duke nderuar me grusht është bërë nami edhe në gazeta sot. Gjithandej, por kam përshtypjen që të paktën qendrimi im personal, un mund të flas vetëm si Blend, ë ah, nuk e di se sa ju ë shkon edhe juve që jeni këtu me mua. Kjo si si link, por që Okej, okay, unë dhe Olta atëhere bashkohemi me njëri-tjetrin për të thënë që kjo na duket e flliqur. Si uh, si gjë. Si si gjë në, në përgjithësi. Kurse unë them është i pahijshëm si vetë. Është i pahijshëm, po. I pahijshëm. Ishte ime bija atje. Unë them i flliqur ti mund të thuash i papastër. Biblikisht është i papastër. Është si një grua po. me ato. E ke parasysh të ndryshë. Biblikisht, po. Un po e them qartë, që nëse ime bijë do ishte atje, do e kisha vrarë profesorin 30 herë deri. Pastaj do kisha vrarë ah, gocën. Po pra, larg qoftë. Po pra, më rrofsh Olta. Po pra, pastaj goca jota nuk e ngre dot grushtin, se është akoma e vogël. Po. Çu, tash, po edhe kjo, edhe kjo punë tani me këtë grushtin. Ama E tepruar, e tepruar. Ekzagjeruar. E tepruar. Shumë njerëz kanë vuajtur, shumë njerëz kanë kanë humbur rininë, prindërit, jetën e tyre, pronën, dinjitetin, gjithçka që kanë pasur në atë sistem komunist, në atë diktaturë. Vendi ynë ka humbur vite dhe vite dhe vite dhe vite dhe shiko ç'prapambetje. Vuajmë akoma edhe sot se ku jemi ne e ku janë ata, të tjerët në botë. Kemi vuajtur censurë, kemi vuajtur injorancë, kemi vuajtur padije, kemi vuajtur mbyllje brenda izolim, frikë, terror, vrasje, gjitha këto në sajë të sistemit që nderonte me grusht për 45 vjet këtu tek ne dhe ajo që po u mësojmë këtyre fëmijëve me sa duket është hiç mosgjë. Tani edhe pretendimi i këtij tani që nderimi me grusht nuk do të thotë ndonjë gjë, do të thotë bashkuar rreth rreth një kauze. E, një grusht i leshi, ë, uh, po ta mbështjellësh me grusht, për shembull, ta kesh dorën plot me lesh ose e ke parasysh dorë lesh? Po. Kështu po, po. mund të ishte po. Po un për vete, un për vete nuk dua të kem fare të bëj me me këtë lloj mendimi. Duhet edhe, duhet të japim një shembull më të mirë. Unë jo mendoj, unë mendoj që mua mua vet nuk nuk më rri fare. Mendoj që është e pasjellshme, mendoj që është e nxituar, mendoj që është s'ka për të ardhur koha kurrë, mendoj se është injoron krejt historinë ndaj atyre që kanë vuajtur, tregon kudo një pandjeshmëri totale dhe dhe uh, dikush mund të thotë për shembull bëj grushtin, po futet diku ku nuk ndriçon dielli. e drejtë. Shpellë quhet. Po. Si quhen ata? Spelunking. Është ai sporti i eksplorimit të shpellave. Ku mund të futesh në shpellë. me një grusht. Ne ne quajmë shpellarë të quajmë. Në shpellë me një grusht. Shiko, kështu se mund të dukesh si Supermani. Ta kanë marrë janë janë që janë kështu, janë që janë kështu. Dorën e djathtë e kanë dhe dorën e djathtë. Pse s'e ngrenë dorën e djathtë kështu këta? Janë që janë. E kupton? Ah. Ta kremtja e Përmetit. Mund ta mund ta kishin bërë edhe kështu. Ta bënin edhe edhe këtë po, hitlerianen. Ore si ka thënë njëri, se ti thoshte, gjithë kështu do i kish. Po si ai, prove ai pa fillua. Ti s'ma bën kështu ai. E do të kështu do më ne kalojmë ai nëse. Ehm. Kaq, mendoj që e tepruam tani. Dhe me që ishim te censura, po, kam gjetur fjalën e censuruar. Në në fund. Në në fund. Është uh, sovjetikët miq të dashur, le ta dëgjojmë nga goja e zotit Ngjela. Familjet erdhën u plazmuan vonë. Sa ishin me sovjetikët, spekaste e ndërroja dhe gjithë të tjerët ishin flas për byronë politike, ishin të barabartë. Ja ku e ka një njeri për shkakun që ka për gjithë ato vjet burg, Në atë kohë, thuajeni zotit Ngjela që simboli i grushtit është thjesht lufta antifashiste nacional çlirimtare. Kthehemi pas pak e Tove Lo, të themi të lutem që Nerta është fituese e drekës ose darkës tek Çakra Jon. Oh, Çakra Jon. Wow, Nerta, dëgjo Nerta, kur të shkosh te Çakra Jon, unë të rekomandoj Të gjitha. Një të gjitha thuaj atij se të gjitha janë fantastike. Për të lëpirë gishtat. Kështu që, a kthehemi pas pak dëgjojmë tani ja Tove Lo. Do të takojmë edhe kalorësin gjerman pas pak këtu në klubin e mëngjesit. Ora është tani 9:12 minuta. Mirë se jeni zgjuar. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, ju përshëndesim që të gjithëve dhe ju urojmë një ditë fantastike. Unë kam kënaqësinë që të pres tani në studio për herë të parë një mik i cili ë uh, është një kalorës, profesionist prej uh, vitesh. Zotëria quhet uh, Thomas Schubert, Schubert dhe është nga Gjermania. Ai ka ardhur këtu për të na folur pak për sportin e hipizmit dhe për uh, kuajt, kështu që unë do t'i drejtoj atij disa pyetje. Ëm uh, çfarë po ndodh është që që ka në Shqipëri tani më edhe një akademi të hipizmit, ë mm -hmm. uh, e cila ka është duke sjellë në Shqipëri profesionistë të këtij sporti, të cilët uh, sjellin këtu përvojën e tyre, um, duke mësuar ata që duan ta aplikojnë këtë sport në Shqipëri, nga moshat e reja deri tek moshat më të mëdha dhe zoti Thomas është njëri nga instruktorët e Akademisë së Hipismit, një kalorës me shumë përvojë ndërkombëtare prej vitesh e vitesh. Ëm um, i cili e ka filluar sportin herët. Kështu që unë dua ta pyes, unë në fakt sapo e pyeta, kështu që dua ta bëj këtë pyetje për herë të dytë për ju. Ëm um, zoti uh, Schubert, uh, që kur keni uh, që kur keni filluar ju që të ngisni një kalë, cila është përvoja juaj si kalorës? Wann haben Sie mit Reiten angefangen? Und das Reiten an sich ist ein Sport der Zukunft und ein Sport, der auch in Albanien mit Sicherheit äh, Zukunft hat und vor allen Dingen auch für Kinder. Ähm, wichtig ist, diesen Sport jetzt in Albanien mehr noch zu implantieren und auch das Interesse zu wecken. Mhm. Ähm, und da ist eben Panto ein wunderschöner Ort also ich bin dort eingeladen von der äh, albanischen Föderation und freue mich eben sehr als Trainer für Reiter und Pferd dort da zu sein und zu starten. Um, unë kam pasur shumë suksese gjatë uh, karrierës time dhe um, sporti i kalërimit është një sport i cili ka shumë të ardhme, gjithashtu edhe në Shqipëri. Um, unë jam i ftuar nga uh, shoqata um, en, që ndodhet domethënë në Panto, uh, në rezortin Panto, okay. dhe ajo që është me interes është që um, të zgjojmë um, edhe um, interesin e personave dhe që të marrin pjesë uh, më pas në um, gara dhe uh, konkurse të ndryshme. Atëherë, mhm. meqë meqë zotria uh, ofron për edhe domethënë siç po e kuptoj unë, do të thotë që ka kurse ku njerëzit mund të shkojnë dhe të mësojnë se si të ngasin kalin. Mund mund të shkoj unë, për shembull? Mm -hmm. Jam unë një subjekt i mirë për për për të ngar kalin? Ob ich es gut verstanden habe, es gibt hier Kursen, ähm, wo äh, man gehen kann, um Reiten zu lernen. Bin ich zum Beispiel ähm, eine Person, die reiten gehen kann? wie in Panto, dass das wächst und dass man dort trainiert, um dann nach deutschem Erfolgsmodell äh, Pferde und Reiter zu trainieren. Dieses deutsche Erfolgsmodell hat ja dazu geführt, dass in Deutschland viele Spitzenreiter äh, jedes Jahr auch wieder herausgebracht werden, die Erfolge in Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und Olympiaden haben. Mm. Und das soll auch für, an, für Albanien der Start sein. Eh, tek Panto ka kushte shumë të mira um, dhe kjo bën që modeli i suksesit eh, gjerman të um, implantohet të jetë eh, pjesë pra edhe uh, në Shqipëri dhe kjo ka bërë që edhe në Gjermani um, shumë uh, kalorës të kenë një nivel tepër të lartë dhe të jenë pjesëmarrës dhe fitues në shumë um, olimpiada. Po kam vënë re që në Shqipëri përveç kësaj Akademia Shqiptare e Hipizmit po bën edhe investime të shumta në lidhje me me këtë sport. Kam parë që po ndërtojnë stalla të reja, po ndërtojnë ambiente të reja ku mund të mund të kalërohet etj etj etj etj etj. Kështu që ka, ka shumë uh, zoti Klodian Allajbeu është është kryetari i kam uh, i Akademisë Shqiptare të Hipizmit. Mm -hmm. uh, doja ta përmendja edhe këtë. Sepse sepse kam përshtypjen që është edhe ndërmjetës kjo akademi për të sjellë këtë përvojën gjermane në Shqipëri. Uh, po mendon që ka talent në Shqipëri? Edhe një pyetje që dua të më përgjigjesh, dua të përgjigjesh. A është e mundur ta zbresësh shqiptarin nga kali? Ist es möglich, dass ein Albaner aus dem Pferd ähm aussteigt? Dass dass er aus dem Pferd. Das ist ja jo ne Bretsche. Die die Frage wenn ich verstanden, ein Albaner auf ein aufsteigt. Ja. ähm, nee, dass er aussteigt, also vom Pferd ähm, ausgeht, weil wenn er ähm, also reitet, will er nicht mehr aufhören in dem Hinsicht. Das, ich, hoffe, ich, hoffe, ich hoffe, dass es so ist und dass viele, viele den Start in Panto finden und auch anfangen zu reiten Um, kështu që në panto mund të merret me qera një um, kalë dhe mund të kalërohet. Uh, kështu që kjo shërben është një bazë e mirë për qoftë për konkurse, për të marrë pjesë në konkurse dhe më pas për të zhvilluar një karrierë në këtë fushë ose edhe për uh, persona të tjerë të cilët të uh, duan të kalërojnë për kënaqësi. Po për uh, po për uh, uh, gara ndërkombëtare, për shembull për përfaqësim ndërkombëtar. Federata Shqiptare e Hipizmit, Akademia echter Jedermannsport ist. Auf einer ganz breiten Basis. Wir haben ganz viele unterschiedliche Reiter, ohne das jetzt näher zu definieren. Aber es ist durchaus denkbar und soll das Ziel sein dieser ganzen Ausbildung jetzt und dieses Staats, dass albanische Reiter an internationalen Wettkämpfen teilnehmen. Wichtig nochmal sind eben Kinder und Jugendliche, die hier auch Wettkampfsituationen in Albanien vorfinden müssen, um dann eben die besten und auch die Talente später auch schon im Jugendalter ins Ausland mhm. zu schicken. Në Gjermani ky është një sport i aksesueshëm për të gjithë, jo vetëm sport elitar, kemi kalorës të ndryshëm dhe um, duhet të jetë qëllimi i uh, trajnimit për të marrë pjesë në këto uh, aktivitete. Uh, kështu që um, është e rëndësishme pra për fëmijët dhe për të rinjtë, që të të marrin pjesë dhe të angazhohen në, në këtë fushë dhe më pas ata mund të marrin pjesë natyrisht në um, këto um, aktivitete të ndryshme ndërkombëtare. Mhm. Po si do ta vlerësonte të ardhmen e këtij sporti në Shqipëri? Me pak fjalë, si do ta vlerësoni të ardhmen e hipizmit, e garave me kuaj, e kalërimit në vendin tonë? Uh, wie würden Sie die Zukunft um, des um, dieses Sportes in Albanien uh, bewerten? Also ich sehe das als absoluten Zukunftssport, ein Sport, der im Kommen ist. Man sieht das jetzt ja an den diversen Stellen, die jetzt äh, auch häufig nach deutscher Orientierung oder europäischer Orientierung entstanden sind. Und es kann hier im Grunde genommen nur wachsen. Das ist also eine ganz tolle Situation hier zu starten Mit ganz komplett neuen Reitställen und so wie ich das sehe und die Wettkämpfe, die bisher durchgeführt worden sind, um, ist das ein absoluter Zukunftssport. Mhm. Äh, pra, äh, me pak fjalë, ky është një sport i të ardhmes, äh, një sport i cili gjen mbështetje ëm shumë të mirë duke filluar se ka tashmë pika të ndryshme ku mund të, të trajnohen dhe është ndodhet në një proces e sipër. Më vjen mirë. Mhm. Mm më vjen mirë, po e ndërtojmë. Ë uh, unë dua t'ju falenderoj zoti Thomas Schubert sot në mëngjes që ishit me ne, edhe për uh, përvojën që sillni nga Gjermania në lidhje me kalorësit dhe kalërimin në Shqipëri. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit. Kthehemi pas pak miq të dashur tani me muzikë është Scissor Sisters. Mirë, mirë. Ora tani 9:31 minuta miq të dashur, mirë se keni ardhur tani e ka fjalën Olta për të dhënë një seri emrash Fitues. Fituesish mm -hmm. dhe ma bëni ekranin me logo ju lutem, se e kam, e kam qejf me logo. Do i them Altinit. Ah, Gjithsesi si unë po filloj. Rrofsh Altin. Eneida është përgjigjur saktë për këngën e ditës, pa? Po. që ishte Shakira. Pra, dhe fiton një lule nga bota e luleve. Bravo. Bravo, qoftë Eneida, është Shakira miq të dashur sot në këngën e ditës. Për kuicin e fundit është Petri që ka thënë Nescafe-ja. Nescafe-ja. Bravo, bravo, bravo. Dhe fiton dy bileta për në Cineplex. Mirë, unë kam kuic në seri me marka sot do të bëj eh, tani të radhës. Kujdes. Mendoni në gjuhë të huaj, mm -hmm. mendoni në anglisht. Po. Dhe po ju ndihmoj tani. Simbolikisht. Simbolikisht. Tan. Kjo markë sapuni mm -hmm. është e kundërta e skifterit. Ah. Simbolikisht. Nga ana simbolike. Kjo markë sapunësh, miq të dashur, në anglisht është E kundërta e skifterit. 0-6-9-20-7-2-2-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për të qenë fitues Skifteri me ato kthetrat e veta E kundërta Kjo është e kundërta, kjo markë sapunësh është e kundërta e skifterit nga ana simbolike mm -hmm. Ok? Dakord Mirë, ku jemi tani? Kemi më... Ok, faleminderit. Dolën logot miq të dashur, kemi tani mund të vazhdojmë programin. Ë uh, është ora 9:40 minuta këtu në klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. Është koha tani për të marrë emrin e një fituesi, nëse është e mundur. Është. Ë uh, faleminderit. Është e mundur. Rrofshi ju të dy. Ndërgjegja. Mhm. Mm Ishte ndërgjegja, është radio juaj, po. Dhe e ka gjetur Viola. Po. Fiton një dhuratë nga Electronic Line. Bravo, i Bravo Viola. Po në lidhje me atë me markën që thashë unë markë sapunësh që mhm. simbolikisht mm. është e kundërta e skifterëve. Dav. Dav. Bravo. E ka gjetur Enea, fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo Enea. E saktë, bravo. Mirë, uh, un kam një tjetër, në qoftë se doni, me markat Markat. Pere pere pere pere pere. Kjo markë, e cila ka lidhje me sportet, tan, ka si nëntitull të vet apo si slogan, mm -hmm. marka me tre viza. 0-6-9-20-7-2-2-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për të qenë fitues është një markë globale mm. që ka lidhje me sportet E cila e quan veten marka me tre viza mm -hmm. është e thjesht Marka me tre viza mm -hmm. Ok? Dakord Kaq shumë e thjesht Lajme nga Franca tani miq të dashur ku gratë kanë uh, preferuar çokollatën ndaj seksit. Po. Oh. Uh, është bërë edhe një studim i fundit në Francë ku grave të ndryshme atje u janë uh, kërkuar që të vlerësojnë nga 1 deri 10-ta mhm. rëndësinë që ka çokollata për jetën e tyre, edhe gjithashtu në listë kanë qenë rëndësinë që ka matematika për jetën e tyre, rëndësinë që kanë uh, mhm. seksi në jetën e tyre etj etj etj. Dhe del që çokollata ka marrë në mesatare nga gratë franceze rëndësinë 7.5 në një shkallë me 10 për lumturinë në jetën e tyre. Pra 7.5 është rëndësia e çokollatës për lumturinë në jetë. Wow. Për gratë franceze. Ndërsa seksi për gratë franceze vjen tek 6.7. 6.7. Kështu që i bie, i bie ëm um, sa i bie? Ëm Edhe çokollatë edhe akullore. Pik 8 pik apo jo? Mm -hmm. Ndryshon 0.8. 0.8. 0.8. Kështu që pik 8 është është diferenca midis Njerëz të tjerë, nuk e di nëse juve do të vlerësonit, për shembull, po ta kishit atje, çfarë rëndësie do jepnit secilës prej tyre? A janë gratë franceze allasoj apo janë gratë franceze në normë? Goca. Mm, allasoj do thoja unë. Allasoj. Mendimi im ky. Mm. Nuk e di për Oltën. Se ti mendon që që seksi është më i rëndësishëm se çokollata në jetë? Mendoj se po. Mendon se po. Unë them më mirë hamë çokollatë. Më mirë hamë çokollatë. Po jo, ka ka një gjë që sot ka njerëz për shkakun që janë janë mësuar. Janë mësuar të bëjnë, e kupton, edhe e lënë sa të rutinën. Po. Mësohen me rutinën. Po. Dhe pastaj zhgënjehen nga kjo gjë. Po, pa pa kuptuar se të dyja palët kanë faj. Është vërtet kjo. Ne gjithsesi ka dhe një çudi ama që që për shembull se këtu ka një hipokrizi njeri. Se po ta shikosh burrin për shembull duke ngrënë një çokollatë, nuk e ndan. Po po ta shikosh burrin duke bërë seks me, me një grua tjetër, për shkakun e ndan. Për seksin e ndan, se thua ti, ej. E pra, e shikon që është e rëndësishme. Po, pra, që është e rëndësishme, po, po, këtë po them pra. Ti duhet ta ndaje burrin ti po ha çokollatë? I bie që gratë franceze t'i ndajnë bashkëshortët duke nëse i kapin flagrant me një çokollatë në dorë. Po. Prandaj po them. Ai mund ta ketë në gojë. Po ajo është më keq. Ka... Mund të ta fshehë. Paraqitesh në gjykatë dhe thua do ta lë burrin se ai ha çokollatë. Po. Fshehtas. Nice. Okej. Okay. Po mbënte mbënte çudi kjo nga Reuters miq të dashur në Francë, gratë kanë vlerësuar rëndësinë e çokollatës uh, me 0.8 pikë më lart sesa rëndësinë e seksit për lumturinë e kënaqësinë. Dhe ideja është kështu, seks cilësor. Ose ndoshta kanë qenë që këto nuk kanë seks cilësor edhe Për këtë arsye e kanë zëvendësuar me çokollatë. Ia kanë futur me çokollatë. Po janë dy ëmbëlsi të ndryshme. Çokollatë cilësore, zviceriane, madje. Kthehemi pas pak. Është koha tani për pak publicitet këtu në klubin e mëngjesit. Ju përshëndesim. Johnny deals a bit of blow on the side thinks that he's invincible hates a fight Ora është në 9:50 minuta, vazhdoni të jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Duhet të mhm. tregoj historinë e një burri, emri i të cilit nuk bëhet i ditur. Nuk bëhet i ditur një burr pa mund ta quajmë burri pa emër? Burri pa emër. Okej, burri pa emër atë. Por është ka bër buj në lajme sepse ka vendosur që për 8 vite me radh mos të bëj diçka. Mos të bëj diçka. Ne kemi dëgjuar histori nga më të çuditshmet, por ajo që ky zotëri ka vendosur të mos bëj për 8 vite është që mos të mbathi këpucët e tij kur ecën nëpër rrugë. Sa mirë. Ka plot 8 vite Blendi që ai nuk vesh këpucë dhe uh, po të shohim edhe foton duket që këmbët e tij janë shumë të pastra. Janë, I kanë zili të gjithë. Janë të pastra. Ato nuk mund të jenë këmbë, ato janë sholla. Në Sepse as nuk i lan, kjo është ideja, por vazhdon po. që të eci në këmbë në këmbë pa pa këpucë, pa tash, shapka. Pse e bën ky këtë? Pse ecën ky pa këpucë, pa shapka gjithkohë? Thjesht ka vendosur që të bëj diçka të pazakont dhe ndoshta të të bëj dhe buj siç ka bër. Po ç'buj se ka mund të smuret ashtu. Nuk ka pasur ndonjë qëllim tjetër në mendje, por thjesht ka thënë, pse mos të bëj diçka të pazakont që nuk e bëj. Syzet e diellit i ka bler 290 euro mm. për shembull. Atë bluzën, bluzën tip uh, polo që ka po. veshur, e ka e ka bler 67 uh, dollar. Mm -hmm. E kupton? Pantallonat e bardha i ka, kështu nga mhm. Arizona uh -huh. jeans, janë nuk janë shumë të shtrenjta, po gjithsesi 40. Ja, 40. Ka këmbët zbathur. S'kishte. Dhe nuk është se uh, ka probleme ekonomike, por ka ardhur thjesht e rastësishme ideja e tij dhe ka vendosur që ta bëjë. Është një idiotësi totale Jeri. Është vërtet. Jam shumë dakord. Dhe nuk ka domethënë asnjë qëllim. Nuk ka asnjë objektiv, asnjë gjë për të thënë, asnjë komunikim. Ashtu i shkrepi një ditë të bukur para tetë vitesh dhe ka thënë, unë nuk kam për të mbathur më këpuc. As shapka, asnjë gjë të tillë. Bravo qoftë. Bravo qoftë. Ky ky është burrë, va, që e thotë një gjë dhe e çon deri në fund. E mban fjalën. Ah, Olta. Po po. Fol bëdeshe. Jo, s'kam çfarë flas. Mm. Ke bërë ti ndonjë gjë kështu për shembull? Jo. Jo. Atëherë, na tregoni pak kush është ajo marka me tre vija sipas sloganit të vetë markës. Marka me tre vija. Bravo. Adidas. Mhm. Mm ja. E ka gjetur Dori i pari, fiton dy bileta për në Cineplex. Mirë, Olta. Tani unë meqë jemi tek markat, do të bëj një pyetje. Dhe e di që ti ke qefin e madh të pish Ëh, apo jo. Varet, me raste. Varet, varet, varet, fundjavë. Ja, për shembull, vetëm ta pi. Unë do të përmend, unë do të përmend një lloj, unë do të përmend një lloj vodke, dhe do të më thuash se nga cili vend i botës vjen kjo lloj vodke. Po, më thua. Okej. Okay. Olta, shumë e lehtë për ty. Po. Nga cili vend i botës na vjen marka e vodkës Moskovskaya. Oh. Moskovskaya. Nga Selaniku i Greqisë. Nga, jo, e gabuar Olta. E gabuar. Nga e, Selaniku nuk është vend më vete e para punës, por kërkojmë cili vend i botës e, prodhon jo, Moskovskaya. Moskovskaya është vendi. Oqi. Oqi. Oqi Greqia. Tjetër. E vështirë duket, shumë okay. e vështirë. Nice. Okej. Okay. Ehm, um, miq të dashur, kemi ca bileta për uh, në kinema për të dhënë, për fituesin e këtij quizi. Ju kujtoj se ka tre filma në Cineplex gjatë të enjtes ne i çojmë njerëzit tek premiera e këtyre filmave. 300 është njëri, The Rise of an Empire, ngritja e një perandorie në 3D, uh, 3D, do të them po. Mm. Në 3D njëri. Ëh, uh, një D3. Ëh, uh, kemi gjithashtu uh, filmin Simon, të cilin uh, po e ndiqnim pak më parë nga Jocelyn Rama. Rama dhe The Nut Job. The Nut Job. Ëh, uh, që është filmi i tretë për uh, premierat e Cineplexit këtë javë. Unë uh, kam uh, marrë këtu edhe vendimin e fundit. Mhm. Mm Do ta lëmë programin në dorë Orgesa Zaimit. Shumë mirë. Unë them që ka ardhur koha. Ora është pothuajse 10. Orgesa po tani ka përvojë, sa vjet u bë? Mm -hmm. Mundet që ta mbajë programin vetë? Ne mund të heqim dorë për një moment edhe t'ia lëmë asaj. Mirë do bën. Qysh thua zoti Sulaj? Po, po, jam okay. plotësisht dakord. Në rregull. Plus Orgesa ka dhe programin pa logo. Është më mirë se është në radio. Më vjen më vjen se nuk e mbaj ato. Olta kemi ndonjë fitues për zon? Është edhe Donaldi i fundit që ka thënë Rusia për vodkën. Fiton dy bileta për në Cineplex. Okej. Okay. Ne nuk do nderojmë me grusht këtu në klubin e mëngjesit. Ne do të vazhdojmë si gjithmonë. Më pëlqen shumë kjo zgjidhje e Altinit për ta mbyllur me Kiezën, është shumë e mirë. Hideaway kjo, miq të dashur, ne e mbyllëm. Ciao.